Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un gandrīz jau 6 minūtes, piedodiet par uh, nelielo aizkavēšanos ar uh, svēto misi un ziņām pēc tam, tāpēc arī mazliet vēlāk sākam katehēzi, bet uh, ceru, ka esam visi priecīgi un novērtējam to, ka varam piedalīties svētajā misē attālināti un uh, varam lūgties kopā. Paldies arī mūsu brīvprātīgajiem, kas nodrošina šīs translācijas. Paldies brīvprātīgajiem, kas gatavo ziņas, kas nāk šeit uz ēteru un uh, pieslēdzas uh, svētajām misēm, baznīcām, dievnamiem, lai mēs varētu tad kopā uh, lūgties. Šodien tad jau, kā ierasts, turpinam ēteru ar katehēzi. Šodien ar jums ēterām būšies priesteris Pēteris un kopā ar mums šodien ir arī priesteris Rodions, kurš mums ir pieslēdzies attālināti no Romas. Labrīt! Labrīt, Pēteri! Jā, un mēs turpināsim vakar iesākto domu, tā kā klausītāji ceru arī uz tavu aktīvu līdzdalību, vari padalīties to, kā tu jūties šobrīd šajos notikumos, Eh, visā tajā, ko mēs dzirdam ziņās eh, par konfliktu Ukrainā, eh, par šo iebrukumu, tad ehm, jā, mēs vakar runājām par to, kā saglabāt mieru, kā vispār rīkoties, teiksim, mums kā ticīgiem cilvēkiem. Paldies tēvam Tadeušam par par tādu ieskatu, ka mums ir eh, pirmkārt viņš aicināja atpazīt savas emocijas, tātad eh, šis eh, apdomības tikums, kādas ir manas emocijas, kāpēc tās manī ir un ko es ar šīm emocijām varu darīt. Tad trešais ieteikums bija meklēt labo arī visās šajās nu, satraucošajās ziņās un visā tajā ļaunumā, ko mēs piedzīvojam, eh, meklēt eh, labo un eh, atklāt to, ka visi ir Dieva bērni, jā, tātad arī nezaudēt cilvēcību un iepazīt arī pašu Dievu, kur viņš ir klātesos, klātesošs visā šajā. Un tad visbeidzot tad arī mēģināt eh, klausīties sirdsapziņā, skatīties, kādas ir iespējas, kāda ir mana situācija un kā es varu atbildēt uz šo situāciju, kā es varu tajā iesaistīties, kā es varu palīdzēt, eh, cik jau nu tas ir manos spēkos un cik man apstākļi to atļauj. Tā kā arī tad uh, Tēvs eh, Tadeuš mums atgādināja šos četrus eh, cilvēciskos tikumus, apdomību, taisnīgumu, stiprumu un mērenību, kas mums var ļoti, ļoti noderēt šādās situācijās. Un arī tad tā emociju izvērtēšana arī aicina mūs nereaģēt ātri, eh, nereaģēt impulsīvi, kas neļauj tad arī izplatīties ļaunumam, jo reaģējot ātri emocijās mēs varam vai neizplatīt nu nepareizu informāciju, vai arī tad ļauties spēcīgām emocijām, kas varbūt arī vairo ļauno, tas ir tas, ko mēs negribam. Šodien ar priesteri Rodionu, tad mēs vēl paturpināsim šo domu par to, ko mēs varam darīt, no kurienes tad arī nāk šāds ļaunums un kas ir tas, ko mēs varam darīt, lai nepieļautu savā vidū uh, varbūt arī paraudzītos uz visiem šiem notikumiem plašāk, lai nav tā, ka mēs domājam, ka ja mēs neesam tik ļauni kā Kremlis, kas iebrūk Ukrainā, tad jau ar mums ir viss kārtībā. Kā, jā, klausītāji ceru tad arī uz aktīvu tavu līdzdalību, droši zvani mums uz numuru 67 969 131, raksti īziņas uz numuru 266 772 72, Raksti e-pastus studijā tereml.lv un padalies, jā, kā tu jūties, padalies ar to, kā te, kas tev palīdz, varbūt saglabāt mieru un izdzīvot šo situāciju, un droši, ja tev ir kādi jautājumi, tad arī nekautrējies tos uzdot. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, priesteri Rodion, tad uh, notiek karš Ukrainā, bet uh, tā droši vien nav uh, vienīgā valsts pasaulē, kur notiek karš, un mēs droši vien rūpējoties vai varbūt satraucoties par to, cik šie uh, traģiskie notikumi mums ir tuvu, nevaram aizmirst, ka daudz vietu pasaulē notiek tas, ko Pāvis Francisks jau pēdējos, nu kāds gandrīz desmit gadus sauc par um, trešo pasaules karu. Jā, Pāvils Francisks eh, arī tā norādīja svētdien, ka neaizmirsīs par citām vietām. Eh, protams, eh, tā informatība, kāda mums arī ir par šo situāciju Ukrainā, ir arī ļoti atšķirīga. Es vakar jau lasīju, ka patiesībā šis, šis karš, mēs arī iepriekš dzirdējām par tā saucamo hibrīdu kāru, vai ne caur taisni mēdījiem, kas eh, jau sen viesāsies, kā notiek kiberuzbrukumi un ka notiek arī nu, informatīvās kampaņas, propagandas, eh, faktu sagrozītas interpretācijas. Un tad, lūk, eh, man vakarā pārsteidz tāds secinājums, ka patiesībā tas, kas tagad notiek, arī, arī lielā mērā jau tagad šis pēdējais, šodien sestā diena, uh, Eh, arī ir lielā mērā informatīvs karš. Jo tādā ziņā eh, mēs redzam, ka viena puse eh, informē, stāsta, ka, ka, ka cilvēki uzreiz momentāli var dalīties, laist internetā to, kas notiek. Mēs uzreiz redzam to acu priekšsaproti, ka pēc tā iebrukuma sākuma es tur runāju ar vienu manu līdzbrāli, uh, Eh, lietuvietis. Viņš saka, neticu, neticu, neticu ka, kā tas var notikt. Un, un tikko ieraudzīju pirmo bildi ar to, kā sprākst daudzsavukļu uh, eh, mājās iekritušas bumbas, tagad ticu. Un tad, lūk, eh, vēl pirms 10, 15 gadiem tās nebūtu iespējams. Mēs vienkārši redzot, redzot un ar mūsu, varētu teikt, maņām uh, uztveru to, kas, ka tas tiešām ir karš, mēs ticam un mēs pārdzīvojam, uh, nu, tā mēs kā cilvēki esam uzbūvēti, kā mums pietiek arī dažas ieraudzīt, lai sajustu sāpes un šausmas, piedzīvot. Pat ne tādas, kā tās, kā, kādas piedzīvotie cilvēki, tur nav nevās salīdzinājums, bet mēs tā to piedzīvojam un tā mēs to uztveram. Tāpēc uh, jā, šis karš mums patiešām tik ļoti, ļoti, ļoti stipri arī e, sāk satraukt. Nu, kas tas ir? Vārdu trūkst, vārdu trūkst. Jā, protams, ka vārdos nevar izteikt e, to e, visu ļaunumu un to satraukumu, ko mēs piedzīvojam, bet es domāju arī, nu, iepriekš mēs par karu tik ļoti nesatraucāmies kā šobrīd, kad tas notiek Ukrainā. Jā, jā, jā jo iepriekš tas notika kaut kur tālu, Un mums arī nebija eh, to, tās bildes, ja tur kaut ko ziņu repo, reportieri kaut ko spēja nofilmēt, bet daži ne, bet nelaida pāri. Te, te, te paši iedzīvotāji kļūst par paši upuri, kļūst par tiem, kas stāsta un uzreiz dod mums priekšstatu par to, kas notiek. Ja? Jo, jo tieši tie šajā informatīvajā eh, telpā. Eh, bet arī, bet arī tas, kas notiek, es pateikšu par to, uh, ka esmu pamanījis vakardien, arī es tā cenšos sekot, un, un tā sevi nežēloju, teikšu tā. Slēdzu arī, ieslēdzu Krievijas televīziju, tur vienmēr arī notiek translācija. Skatos vai nu, vai nu to opozicionāru Krievijas televīziju, vai nu Ukraina 24, kas ir uh, Ukrainas tieši kanāls, kas nemitīgi raida YouTube un ieslēdzu, nu, kas tur tajā Krievijas tajā telpā notiek. Ko, ko viņam kā parāda? Es, tas ir divas dažādas pasaules, divi dažādi veidi, kā runā par notikumiem. Vispār kādā veidā runa, tieši kā tev stādījus teici, jo austrumos tur tur tur tur tā, tā, tā, pie tā, tā, pie, pie tā, kas iebruka stāsta tā, ka, ka pilnīgi uzbudina, ka pilnīgi uh, bildes mainās, kaut kāda režija notiek, kaut kāda visu laiku uzplauksnījumi, visu laiku krāsas, kaut kas, kaut kas tikai ļoti uzbudina psihi. Un es kaut kā Ukraiņas televīzijā, pie kuriem notiek tas karš, ka viņi mierīgi stāsta, saka, nesatrauksimies, mēs tiekam aizsargāti, mēs sevi aizstāvēsim, mēs uzvarēsim ļoti, nu, tik ļoti pārliecināti, bet arī tāda miera, vēsā miera eh, pārliecināti par to, ka taisnība ir viņu pusē. Taisnība mm. ir viņu pusē. Es tā, tā domāju, tā, jo viņi tā, tā arī ir. Un, un es redzu, ka viņam nevajag nevienu uzkurbulēt, un nevajag nevienu pārliecināt par to, ka, ka, ka taisnība ir viņu būs un ka viņa uzvarēs, jo taisnība uzvarēs. Jā, man liekas, tas, ko tu saki, ir eh, ļoti svarīgi, ka arī mēs varbūt redzam kādas satraucošas ziņas, eh, arī par to pašu Ukrainu mēs, eh, nu, arī es esmu dzirdējis no psihologiem, kas runā, ka šobrīd daudzi cilvēki paši tā kā sevi nu, uzbudina un uzjumdītās emocijas un nemitīgi sēž un lasa tās ziņas un tik tiešām ir ārkārtīgi daudz šo ziņu tad uh, ir ārkārtīgi svarīga šī arī, nu, tāda, tas, ko mums arī atgādināja tēvs Tadeuša apdomība uh, un mērenība, gan patērējot šīs ziņas, gan arī tad saprotot, vai visa tā informācija ir patiesa un vai ar mums nemanipulē, jo arī šobrīd it kā gribot iestāties par taisnību, mēs varam uh, sākt nu, runāt tādās kategorijās par pret, labs, slikts, uh, un eh, ar mums var ļoti viegli nomanipulēt, un eh, mēs varam nokļūt kāda cilvēka interesēs tikai tāpēc, ka eh, tiek izmantot šīs mūsu vērtības ar nu, tādiem ļoti satraucošiem sloganiem. Jā, protams, mēs varam sākt dalīt cilvēkus. Es tā zinu, nu, es saprotu, ka ideiska un ideoloģiska plāksne tas ir kaut kas ļoti tāds nu, slidens, jā, un ļoti grūti ir e, taisni noturēties, ja tu kaut kā noslienies vienā vai otrā pusē. Kas saka, svētais Ignācijas mums nevajadzētu būt e, ieņemt vienmēr radikālas pozīcijas, proti, vai nu, vai nu kaut kur tur. E, tu, tieši tur, kur ir polusi, jā, kad vajadzētu būt kaut kur pa vidu, pa centram, lai saturētu un uzturētu arī to miera attieksmi. Bet ka tu saproti, ka pēkšņi šīs atšķirības var novest pie traģēdijām, nu, tad eh, tas, tas ir nekā. Tagad arī eh, jaunā valodas lietojuma, lai neteiktu problēmas, saka, tas ir liels izaicinājums. Tas ir izaicinājums, un tā ir cīņa ar sevi, ar, ar, paš, ar, ar savu galvu un ar savu sirdi. Bet, eh, lai mēs lai mēs sevi nepieviļam, <clears throat> lai mēs paši sevi neapmānam domājot, ka vai nu tas, ka mēs piederam vienai konkrētai tautai, mūs definē, vai nu kaut kādas mūsu tieši mūsu senču kaut kādi sasniegumi mūs definē. Cilvēks ir tik trausla būtne, ka tas var eh, salūst, ka tas var arī mainīt savas idejas ļoti viegli. Un tāpēc eh, tik tiešām jābūt arī ticībai un, un, un, un Tādēļ nu, uzticība ir tam, kam es ticu. Kāpēc es to saku? Jo tu zini, ka nu, lacītā, eh, klausītāji un eh, katoliskas preses lasītāji, ka katra baznīcas vēstnesi, kas lasīja manus rakstus, ka nu, es apmeklēju arī Krieviju, jo man tur mamma dzīvo un es tur izaugu. Ja? Un es eh, labi kaut kā, nu, varbūt citā veidā uztveru to notikumus tur. Man arī tagad mamma tur palika, un es nezinu, vai tagad nebūs aizvērtas robežas. Un es mm. Krieviju apmeklēju divas reizes Solovkus, mm. sekojot biskapa Boļislava Sloskāna eh, pēdās, eh, proti redzot eh, tās vietas, tās šausmu vietas, kā noveda asinskāra ideoloģija. Un, uh, Kad es biju Salafkos, tagad, nu, pat okto, eh, septembrī, es eh, kaut kā pēkšņi atskāru eh, par to, ko rakstīja Bīskaps Borislavs, ka viņš tur satika Gulaga priekšnieku. Es nezinu, Pēteri, tu zini, kas bija pirma, pirma Solovku koncentrācijas lēģera priekšnieku uzvārds? Nezinu, ne. Eihmanis, latvietis. Mm. Viņu runāja Sulfkos lat, latviski. Mm. Biskas Borislavs, latvietis, kas bija Baltkrievijas sācis kalpot kā bīskaps, satiek uh, gulaga, pirmā gulaga, pirmā Sulfko, no, pirmā Sulfko nometnes uh, vadītāju, latvieti, komunistu Eihmanu. Tātad e, sabruka uzreiz tā ideja, ka E, e, tā etniska piedarība kaut ko definē. Jo viss notiek e, galvā, un tu vari izvēlēties arī, arī, arī citu ceļu pilnībā. Jā. Kad es dzīvoju Krievijā, es jums pateikšu, tad, kad kaut kādas nu, sūdzēti bija 2000, 2000 gadu sākumā, es atceros, 90 gadi bija arī ļoti grūti gan Latvijā, gan tur. Tad mums kā latviešiem nu, pa pusjokam tie <clears throat> krievi teica, nu, bet kas tad Leņinu aizstāvēja? Oh, jā, jā. Ja, hm. nu, strēlnieki, jā. Un tā vienmēr teica, nu, tad taču jūs viņu aizstāvēt, jā. Jā, mm. mēs, tagad, mēs tagad tā nesakām, sarkanie latviešu strēlnieki, bet krievie cita apzīmējuma nezināja. Tikai sarkanie strēlnieki, mm. latviešu strēlnieki. Tāpēc tā, tā, šie fakti, uh, Es tā tagad neņemšos arī, zini, kaut kā tā, kā ideoloģiskais cits, kaut kāds arī propagandas e, varonis tā interpretēt, bet tie mani dara uzmanīgu e, un, un tādu piesardzīgu un, un, un tiešām e, tā, tā, kā, tā kā liek man e, nolikt e, roku pie mutes, lai, lai nepateiktu lieku, lai, lai, lai, lai lai, ne, lai, lai arī ne, nelieto eļu ugunī. E, e, es nezinu, vai, vai es, vai es nu, skaidri izklāstīju. Jā, tas ir, es domāju, ļoti svarīgi tas, ko tu saki, tik tiešām būt, e, es domāju, vēlreiz mēs redzam, cik ir ārkārtīgi svarīgi šis apdomības tikums un par šo, uh, emociju izvērtēšanu, ko mums vakar sacīja tēvs Tadeušs, ka tad, kad es sajūtu šīs spēcīgās emocijas, nu, pārdomāt, vai es nereaģēju kaut kādu spēcīgu emociju iespaidā, it kā taisnīgu iemeslu dēļ, jo, protams, ka šis, šis karš ir netaisnīgs un tas iebrukums ir noziedzīgs un, un arī tie uh, um, nu, uzbrukumi civiliedzīvotājiem un, un slimnīcām un bērnu namiem, viss pārējais, tas viss ir, uh, tie visi ir kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci, bet uh, mēs arī nedrīkstam tagad, jā, teiksim, apvainot uh, visus krievus, piemēram, vai visus baltkrievus šajā, šajā konfliktā, ka viņi tagad atbalstītu. Protams, ka ir tādi, kas atbalsta un uh, arī šeit Latvijā, diemžēl, ir arī latvieši, kas uzskata, ka tur viss notiek pareizi, ja, un diemžēl ir tādi cilvēki neatkarīgi no viņu nacionālās piedarības, un es domāju, ka arī nu, mums šobrīd lūdzoties par Ukraiņu tautu ir jālūdzās arī par, par Krievijas tautu, par Baltkrievijas tautu, arī par mums pašiem, ka mēs neļautu ar sevi manipulēt un ka mēs būtu gana drosmīgi nostāties pret uh, netaisnībām, jo nu, mēs arī redzam, ka īstenībā, piemēram, Baltkrievijas vēlēšanu piemērs parādīja to, ka nu, pagaidām vēl šie režīmi ļoti, ļoti stipri turās ar kaut kādas valdošās kliķas atbalstu, neskatieties to, ka nu, tauta nobalso pret, jā, tomēr eh, valdība saglamā savas pozīcijas, neskatoties uz visiem nemieriem un protesta akcijām, un nesen arī sarunājos ar saviem uh, nu, kontaktiem, kas man ir uh, Pēterburgā, un arī viņi teica, nu, mēs jau sen zinām, ka mūsu mēdī ir fars, un uh, mūsu vēlēšanas tiek falsificēti šie rezultāti, tad, nu, ir diezgan tās rokas sasietas zināmā mērā. Vai tev ir vēl kaut kas piebilstams, Rodion, vai par šo? Zini, es arī te, nu, te Facebook uzrakstīju, ka es satiku arī brīnišķīgus ukraiņus šeit, mm, šeit Roma studējot, ļoti daudz no Ukrainas studentu. Un tā es palieku ar viņiem kontaktā, nu saņemu tagad mm, ziņas, jā, ja Nu, tas tur, tur nav iespējas tagad un, un, tā, sazvanīties personīgi, bet nu, viņi sūta. Viens ukrāņu diakons eh, vakardien uzaicināja uz vakara lūkšanu kopā ar viņu mm, Skype grupa izveidota. Un eh, šodien arī vakarā būs ar bīskapu, grieķu katoļu bīskapu Ševčenko lūkšana. Uh, Eh, arī tāpat eh, pa Skype. Bet, eh, ko es gribēju pateikt, saņemu tos lūkšanu nodomus, kurus viņš teksta uzrakstīja. Viņš raksta, nu, lai mēs uzvaram, kā tauta, nu, Ukraiņa, jā, lai mēs uzvaram, lai, lai šī valsts uzvar, lai, lai, lai spēja atbrīvoties. Un viņš saka, bet lai tas pretinieks, lai tas prezidents, lai viņš atgrieztos no grēkiem. Mm lai viņš e, pakāpienis Krievam, tā ir grēku nožēla, mm. tā ir atgriešanās, lai viņš, lai viņš nožēlo. Bet tā ir tā garīga nožēla, tā ir tā morāla nožēla. Ja? Es tā domāju, tomēr, cik liels ir šis ticības gars e, šai tautai. Ka, ka tas, ka, lūk, tā ir kristīga mīlestība, lai, lai tavs ienaidnieks, un tas ir tās nevainīgas ciešanas, patiesi kristīgi nevainīgas ciešanas, ka, lai tas ienaidnieks atgrieztos, lai mm. viņš, lai viņš, lai viņš atgrieztos. Ne, es, es, es tagad par to ļoti domāju un, un tiešām arī savu sirdi tam, tam pielāgoju, jo es redzu, ka tas, tā ir cīņa mani pašā, jā, lai, lai nenolādētu, lai nepateiktu, kam tur jābūt L un kam nav jābūt L, mm. bet lai, lai ienaidnieks atgrieztos. Jā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti eh, svarīgi tas, ko tu saki eh, par šo lūkšanu par ienaidniekiem, nevis eh, vienkārši vēlot, lai Dievs atriebjās ienaidniekiem, jo arī katehisms runā par, š, par miera sargāšanu un ka viens no aspektiem ir, nu, teiksim, nepārvērst dusmas un naidu vēlmē atriepties, jo tas kaitē mums pašiem, bet ka tik tiešām mēs lūdzam par šo uh, Eh, cilvēku izlīkšanu. Un atgriežoties eh, par to, ko mēs runājām sākumā, ka daudz viet pasaulē notiek šie kari, par kuriem mēs, eh, nu, diemžēl, nedzirdam tik daudz. Tad vakar te pie mums ir arī ieradies pārstāvis no uh, Eh, pasaules ģimenes eh, Benhards, kur mūsu klausītāji eh, pazīst, ir dzirdējuši, un viņš runāja par, par divām radio marijām, kuras arī kalpo valstīs, kurās notiek karš, un viena noteikti bija jā, tagad man izkritāmas divas valstis, Ruanda, un otra es neatceros, kuru viņš minēja, bet abās šajās valstīs notiek pilsoņu kari, ļoti nežēlīgi. Un uh, viņš minēja to, ka Radio Marija ir ar savu klātbūtni uh, palīdzējusi, ka vienā valstī viņš teica, ka tur, kur uh, ir šie kaut kādi ieslodzījumi, kur tiek turēti uh, nu, kaut kādas vienas grupas pārstāvji un otras grupas pārstāvji ir uzraugi, tad um, Radio Marija bija tā, kas spēja vienot eh, un ka, piemēram, uz ēteru eh, zvana un lūdzās kopā ar Radio Marija gan šie uzraugi, gan ieslodzītie un savukārt atkal eh, otrā valstī, ja nemaldos, tas bija Ruandā, ka tur, kur bija nu, šie arī kādi lāgeri, kur bija kādi, kas nu, arī, arī ļoti rupji izturējās pret tiem ieslodzītajiem, tad uh, ēterā notika šī samierināšanās, ļoti tāds skaists stāsts un, un pieredze, kas notikusi salīdzinoši nesen, ka lūk šis varmāka, kas ir uh, darījis pāri ieslodzītajiem, izlīkst ar kādu ieslodzīto, un abi divi ir varējuši dalīties ar to, kā viņi jūtās, kā viņi ir jutušies tad, uh, kā kā viņi ir rīkojušies, kāpēc viņi tā ir rīkojušies un kad var atrast samierināšanos. Es domāju, ka šis būs arī ļoti, ļoti liels izaicinājums mums būt par miera nesējiem arī eh, nesot piedošanu, un es domāju, ka arī mums eh, šeit sekojot līdzi eh, notikumiem Ukrainā mēs nedrīkstam aizmirst mūsu brāļus un māsas, jo par Ukrainu un Krieviju varbūt mēs tik satraukti esam, jo mums tur ir draudziem draugi, paziņas, radi, pat ģimenes locekļi, uh, tad uh, mums jāatcerās, ka mēs visi, kas esam kristīti, esam viena ģimene, un pāvis Francisks vienmēr arī 1. janvārī, un uh, bieži vien arī uh, citos gadījumos mums atgādina, ka tie ir mūsu brāļi un māsas, kas cieš visā pasaulē no šī trešā pasaules kara, kas tiek karots pa tādām mazām porcijām, un, un ir dažādi šie kara veidi, ne tikai nācija pret nāciju, un arī pilsoņu kari, terorisms, uh, Eh, narkotiku ieroču eh, baronu eh, kari pret miermīlīgajiem iedzīvotājiem, pret valdībām. Un tie visi ir mūsu brāļi un māsas, kas cieš no tā visa. Tagad laiks dziesmai un klausītāji ceru arī uz tavu aktīvu līdzdalību var arī padalīties ar to, kā tu jūties šobrīd par šiem visiem notikumiem. Varbūt tev ir kāds jautājums, tad droši vari arī ar to e, dalīties šeit ētrā, gan zvanot uz numuru 67 969 131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. Kā dievā mīlā pārveido, Dievs mani mīl, man vajag to, lai kāds šos vārdus atkārto. Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs mani mīl. Es zinu to, ka Dievā mīlā pārveido, Dievs mani mīl, man vajag to, lai gāds šos vārdus atkārto, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl. Dievs mani mīl, es zinu to, ka Dievā mīlā pārveido. Dievs mani mīl, man vajag to, lai kāds šos vārdus atkārto. Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl. Dievs mani mīl, es zinu to, kā Dievā mīlā pārveido. Dievs mani mīl, man vajag to, lai kāds šos vārdus atkārto. Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl. katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, rādījumā arī Latvija klausītāji turpinam mūsu šīs dienas sarunu ar eh, priesteri eh, Rodionu par eh, notikumiem Ukrainā un arī par tādu, nu jā, teiksim, uh, ko mēs varam darīt vai ko mums arī nedarīt visā šajā situācijā, un Iveta mums raksta labrīt. Visa ģimene jūtamies ļoti slikti, ir pat sēras un trauksme, ir grūti saprast, kā Dievs pieļauj cilvēku nogalināšanu. Tik ļoti gribās saglabāt mieru un pārliecību, ka Dievs ir labs un labais uzvarēs. Paldies, Iveta, par tavu dalīšanos, un es domāju, ka noteikti daudzi, daudzi klausītāji šobrīd var ar tevi identificēties, un uh, Un tas ir tas, ko mums tad arī ir jādara. Mums ir jālūdz Dievam šo žēlastību saglabāt mieru un spēt to dāvāt tālāk citiem, apzinoties, ka tik tiešām, lai kādu ļaunumu mēs piedzīvotu, Dievs vienmēr ir lielāks par visu šo ļaunumu un Un eh, tas mums dod cerību, tas mums dod arī paļāvību uz viņu. Savukārt Adele mums raksta, slavēts Jēzus Kristus, man ir ļoti daudz um, draugu, uh, arī krievu tautības, un viņi aizstāv Putinu, uh, priecājas par karu, sūta eh, ziņas pret Latviju. Nekad nebiju domājis, ka Latvijā ir tik daudz cilvēku pret mūsu valsti, pret Latvijas tautu. Mani tas uztrauc un jautājums, kā man dzīvot. Varbūt, priesteri Odion, tev ir kāds uh, komentārs, ieteikums, padoms. Jā, zini, tas tiešām, uh, nu, va, tā ir ārkārtīgi bīstama situācija tagad, kad mēs pēkšņi to ienaidnieku saskatām savā kaimiņā. Jā. Un e, tas, kas, e, es domāju, svarīgs ir, e, lai mēs uzreiz nedomājam, ka, kam tagad šaut pirmajam, kā, kas tagad, zini, agrāk par ienaidnieku uzskatīja to, kas, kam tur bija kam vairāk vai kas tur kādreiz kaut kur tur zina, kaut kur bija izgājis. Nespriedēsim uzreiz par komentāriem Facebook. Es nu pat arī vakardien tur sazvanījos ar Latviju, un man teica, ka nu, pirmā diena nu, par latvietiem, un es runāju par vienu latvietiem. Man vienauds turklāt. Jā, tad, tad mūsu vienauds 30 gadnieku. Kurš pirmais dienas teica, jā, jā, ļoti pareizi dārā. Un tad atnāca un jau klusi saka, nē, tas ir šausmas. Nu, tad cilvēki arī tiešām atgriežas, cilvēki attopas. Nav, nav tā kā, ja šodien viņi, es teicu, es, es teicu, ka var arī no laba uz ļaunu nokrist, jā, bet mēs taču neizslēdzam to iespēju, ka cilvēki atgriežas un pārliecinās, ka tā, tas ideoloģiskais karš, tā, tas uzbrukums e, nevainīgiem, nevainīgiem ja, kas, kas melīgi apsūdzēti tādā, ka viņi var kļūt par agresoru. E, tas e, nu, tā, tā, ir, tā ir iespēja atgriezties tiem cilvēkiem. Ja. Tāpēc mēs lūdzamies, tāpēc mēs esam ārkārtīgi pacietīgi. Un tieši, ja, ja mums vajadzētu kādreiz aizstāvēties tieši šīs ši, ši, ši mūsu sirds tīrība arī dotu mums spēku. Ja, ja vajadzētu kādreiz cīnīties, ja. bet ja, ja mēs jau tagad sāktu, sāktu ienest, ja mēs tagad jau sāktu uh, spriest savu taisnību, nu, tas mēs paliktu pie šīs mūsu taisnības, uh, e, kā pie sasistas silas. Varbūt. Es domāju, ka uh, mēs, mēs Jo, jo runājot par to taisnīgu kāru pēteri, tu tik daudz katehēs, es esmu veltījis tam laikā un skaidrojot, ka, kas tas ir taisnīgais karš, kad, kad ir jāizstāvas, kad ir jāizstāv sava dzīvība, cita dzīvība. Ja. <sighs> Jā, es domāju, tiks, ka mums eh, vajadzētu tas, ko tu saki, izvairīties no, no, izvairīties no uh, raganu medībām šobrīd. Un uh, droši vien, ka arī lūgt, lūgt par tiem cilvēkiem, uh, kuri uh, Eh, varbūt savas nezināšanas dēļ, kāds varbūt apzināti, ja, eh, izvēlās nostāties ļaunuma pusē, un arī atcerēties to, ka nu, mēs ļoti viegli varam kļūt par manipulācijas upuriem, un eh, te man, te man nāk prātā, cik īsnībā trāpīgi pāves, ir Fran pāves Francisks ir tiešām laicīgi un, un īstajā laikā ir, ir publicējis savu encikliku Visi brāļi, uh, Eh, kur viņš tieši runā pirmajā nodaļā par to, ka mēs esam kļuvuši par eh, manipulācijas upuriem un eh, mūsu dienās šobrīd ir ļoti, ļoti sagrozīti un deformēti tādi koncepti kā, vai vērtības kā demokrātija, brīvība, taisnīgums. Ehm, mums ir pazudusi arī izjūta par šo sabiedrisko kopību, uh, viss tas tā vienaldzība un egoisms, kas pieauga vienaldzība pret kopējo labumu, arī šī loģika, kas ir balstīta tikai uz peļņu, uz ieguvumu, uz izmešanu, arī nabadzība ir visas šie, nu, tās lietas, kuras ietekmē to mūsu domāšanu, un arī es domāju, ka šobrīd daudzi cilvēki uh, Eh, var ļauties, un mēs arī redzam, piemēram, kādreiz tas bija cilvēki izmantoja kristīgas vērtības, sagot, lūk, mēs aizstāvēsim kristīgas vērtības un tika manipulēts ar cilvēkiem, ka viņi it kā balsojot par kristīgām vērtībām, iebalsot cilvēkus eh, saimā, kuri īstenībā nepārstāv kristīgas vērtības. Arī šobrīd ir, es domāju, arī pie mums, eh, nu, tie, kas esam gatavojoties vēlēšanām oktobrī, mums ir ļoti jāuzmanās no uh, tādiem populistiskiem saukļiem, kur cilvēki mūs aicina, kur cilvēki atsaucās uz mūsu vērtībām, vienalga vai tā būtu kristietība, patriotisms, kas mums vēl ir tādas vērtības, ģimene, ja, lai, lai šīs vērtības mums neliek nostāties pret citiem cilvēkiem, lai mēs neļaujam manipulēt ar šīm vērtībām, ka lūk, kāds aizstāvēs šīs vērtības, cīnoties pret kādu citu. Un uh, Pāvis Francisks arī šajā uh, dokumentā visi brāļi ļoti daudz runā par to, ka nedrīkst mana vērtība uh, man likt nostāties pret kādu otru cilvēku, likt uh, iznīcināt otru vai pateikt, lūk, šī ir tā grupa cilvēka, kas apdraud manas vērtības, un ja mēs cīnīsimies pret šiem cilvēkiem, tad mēs sargāsim savas vērtības. Bet otrādāk mēs varam uh, veicināt savas vērtības, esot attiecībās ar otru. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi arī varbūt mēs Ukrainas, Krievijas kontekstā redzam to tādu ļoti globālu eh, mērogu, bet, eh, eh, bet mēs arī ikdienā varam ļauties līdzīgam šim dalījumam. Mēs, viņi, manas vērtības pret šiem cilvēkiem un aizmirstot to, ka šiem cilvēkiem ir cieņa, ka tie ir Dieva bērni un ka viņiem ir tāda pati cieņa kā man. Jā, un eh, es šeit gribētu arī, arī piebilst, ka nu, es kādreiz, pirms kādiem 15 gadiem, pirms semināra, man, man ļoti uzrunāja no, nu, tā, Medžugorjas notikums. Arī Ziemanis, tas, kas tur bija sākumos. Kā mēs zinām, tā Medžugorja notika pirms sākas karš. Jā, tie, tas, tie, tie, tas aicinājums uz mieru, uz lūkšanu. Un tad sākās karš Bosnijā-Hercegovinā, Dienvidslāvijā. Un, e, tas bija tāds kā, tāds, nu, kā sakritība, vai varbūt tā ir dieva providence. Jā. Bet tiešām tas aicinājums uz mieru un par mieru nāca tur, kur pēc tam sākas karš. Ļoti iznīcinošs karš. Iznīcinošs karš. Patieso. Kā, E, genocīdu. Jā, ne, ne, ne tā kā tagad kaut kā tur tiek manipulēts ar šo vārdu un tas tiek sagrozīts, jā, kur, nu, ka patie, pat, patiesi ir genocīds. Jā. Un e, es e, pirms dažiem gadiem man atkal apmeklēju to, to, to, to, to vietu Medžugorijā, un es satiku ļoti daudz ukraiņu. Un, kad es tur runāju ar tiem svecinieku koordinatoriem, tad uh, viņi man stāstīja, ka Ukraiņi brauc nemitīgi, mm. veseliem autobusiem, gavē, lūdzas. Tur iet kalnos, uh, uz basām kājām, uz, uz ceļgaliem rāpo, upurējoties, lūdzoties par mieru. Par mieru. Un es, eh, zini, tieši to redzu, tas eh, kādreiz es biju pārsteigts, cik, cik, cik lielas slāpes pēc miera un cik liela tieši nu, tā upurgatavība un, un pašiem ir sirdi miers, jā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā draudzība ar Dievu. Nu, tikai tā var tiešām tas nevainīgas ciešanas arī darīt par, nu, tas, par eh, savienotam ar Kristu un eh, arī uzvarēt. Es eh, arī tagad, svētdien, eh, mēs tur izbraucam nedaudz ārpus Romas un apmeklējam Neapoli. Un es gribētu varbūt tā padalīties par diviem iespējām, ja var. Droši, droši. Jo mm, tur ir viens kā pagātni, un viens, vien, otrs kā pagātni nu, neseno pagātni. Un viens eh, ir eh, taisnība, eh, viens mākslas darbs, jo varbūt daudzi nezina, bet Neapoli ir viens no slavenākajiem mākslas muzejiem, Kapodimonte, kas līdzinās gan Luvrei, gan arī Ermitāžai, to bagātību skaita ziņā. Jā. Un e, tur ir glezna, kas ir viena no kolekcijas pērlēm, e, ko uz, uz, uzzīmē eh, Pīters Brēgels, vecākais nederlandiešu mākslinieks 16. gadsimta beigās. Un tā ir līdzība par akliem. Līdzība par akliem. Es nezinu, kas, tie, kas mums tagad skatās eh, YouTube tiešraidē. Es eh, tagad arī parādīšu. Aklais vēd aklo, jā, tas, ko mēs lasījām svētdien šis lasījums. Jā, un tā, tā bija ilustrācija eh, tieši tās svētdienas evaņģēliem. Bet tie ir seši ārkali, eh, kas eh, ved viens otru aiz tādam nu, pātagam, tur pieturoties. Un pirmais jau ir iekritis bedrē, mm. otrais viņam seko līdzi. Mm. Jā. Visi tā, un viņi visi iekritīs. Jā, viņi visi ir, viņi taustās un viņi krīt. Un izrādās, eh, šī glezna bija uzgleznota tieši tajā brīdī, kad eh, Nederlandē notika reliģiskie kari. Tad pēc reformācijas Nederlandē bija pārņemta Spāņu kronis un eh, darbojas nu, tāda kā politiska inkvizīcija, ja, kas, kas ļoti asinskāri izreķinājās ar pretiniekiem. Un redzi, un nav zināms, ka, ka kurā pusē nostājas glezniecības autors. Jā, tur, mm. tur es lasu tās mākslinieku, mākslas vēsturnieku analīzes, ka vai viņš ir tā kā, pa, pa, tā, kā par katoļu vai par protestu. Nē, bet viņš tā šo gleznu parāda, ka, ka tā, tas, tā, tā, tā, tie kāri. Tā, tā, tie vērt bedrē. Cik tie ir bezjēdzīgi? Un izrādās, jā. to, jā, ka izrādās mākslas vēsturnieki to atklāja, ka e, nav tikai seši. Seši tie ir tie, kas iet pazušana, bet ir septītais aklais, kuru arī e, šeit tā kā restaurācijas tā kā, mm, mēģinājuma, kas ir pie baznīcas. Kas ir pie baznīcas un kas ir atradis ceļu uz pestīšanu un glābiņu, kas tā pie baznīcas sienas. Un viņu arī var atpazīt pēc e, tās nūjas rokām. Un, eh, jā, izrādās šī glezna. Tātad, eh, nu, es biju, es biju mēms, es stāvēju tur pusstundas pie tās gleznas. Un, eh, ka, ka, cik, cik tā skaļi runāja arī, arī šodien. Ja? Mm. Ka, ka, ka, ka, kad cilvēki aklumā skrien bedrē, iznīcība. Bet lūk, ir arī pētīšanas ceļš. Lūk, ir arī pestīšanas ceļš pie dieva, pie skaidrības, pie, pie miera. Otra lieta, eh, ka, ka, kas, kas arī kaut kādu pēkšņi, nu, kas, kas tur nu, redzat, tā glezna tur vienmēr karājas. Mm. Pēkšņi tā atnesa viņu uz tevi runa. Un otra lieta bija arī Neapolis jezuītu baznīca, Džezunu Ova baznīca. Tur ļoti daudz iet svecenieku, jo tur ir eh, svētā ārsta Moskati, Giuseppe Moskati kaps, un viņš tur ir blakus. Pieņēma viens svēts vīrs, kas uh, bija izcils Neapolē ārsts, mm -hmm. bet kas arī uh, nu, ārkārtīgi veltīja sevi nabagiem, viņus bezmaksas ārstējot, ļoti diskrēti to darot, viņam palīdzot. Nu, lūk, pie viņa kapa daudz iet lūgties par dziedināšanu, par atbalstu slimībām. Bet tajā baznīcā, tur, kur tāds muzejs izveidots tam Giuseppe Muskati, es ieraudzīju kādu neparastu eksponātu starp voltām, jo tur visas sienas ir voltu e, pilnas, jā, voltas, tad tā, tās piemiņas zīmes par saņemtu dziedināšanu, pateicības zīmes, jā, nu kaut kāda dārta metāla vai kas atalūko kaut kādu izdziedinātu ķermiņa daļu. Un lūk, ir kaut kāda cita volta, ko, ko novietoja tevi iezīdīs, arī parādīšu. Šeit tiem, kas varēs redzēt eh, tiešraidē. Tas tiem, kas YouTube neredz, tad, tas ir fragments no lādiņa izskatās, ja? Jā, jā, tas ir liels lādiņš, kaut kur eh, metru garš, mm -hmm. kas 43. Eh, gadā bija raidīts uz Jezītu baznīcu Neapoli. 43. gadā. Mm -hmm. Bet eh, tas neuzsprāga. Tas nedetonēja. Un eh, Jēzus tevi, ka tas bija jau nu, neutralizēts. Viņi lūdza, lai to atstāj viņiem. Jo viņi uzskatīja, ka tas ir bijis brīdis, eh, brīnums. Jā, tas ir bijis brīnums, ka Dievs pasargāja šo, šo vietu ar svētām muskāti aizbildniecību. Un, eh, un arī tā baznīca glabājas visu 20 eh, eh, neapolis aizbildņu relikvijas. Un, un, un. Bet mani pārsteidza uzraksts pie šiem lādiņiem apakšā, jā, ka Jēzus tevi novietoja šo, šo, šo, šo, la, šis lādiņa paliekas, šis bumpas paliekas, lai tas priekšā pārdomātu un apcerētu uh, kara neprātību un miera svētumu. Mhm. Kara neprātību un miera svētumu. Un, un, un, un, mēs, mēs kad ar mums, man, maniem biedri, ceļa biedriem, tu ieraudzījām, mēs stāvējam un arī tad, tad, tad lūdzamies tur. Mēs meditējam, nu, nu, ap, tā, tā, tā runāja uz mums, tā, tā piemiņa. Jā ka, ka, ka, cik karš ir eh, neprātīgs. Un to pavis prātis aizvien arī atkārt. Jā. Jā. Jā, kara neprātība. Bet arī tas, ka mēs nekarojam, nenozīmē, ka ir miers. Mēs arī vakar ar eh, tēvu Tadeušu runājām, un arī pāvis Francisks ļoti bieži atgādina, un arī katehisms mums māca, ka miers ir eh, process, un ka miers ir rūpes par eh, visu cilvēku cieņu, miers nozīmē rūpes par eh, kopējo labumu, par eh, taisnīgu kārtību, kur visu cilvēku tiesības ir ievērotas, cilvēku brīvība, cilvēku pamatvajadzības ir aizstāvētas, tāpēc arī tik ļoti daudz baznīcas sociālā mācība runā par, par bada, Eh, izbeigšanu, par eh, eh, reliģisko, politisko, kulturālo, etnisko brīvību, kuru mums ir jādod, un tās ir lietas, par kurām mēs varam rūpēties katrs pats arī savā vidē, arī mācoties nepārvērst naidu un dusmas par vēlmi atriepties, bet drīzāk šo enerģiju mēģināt novadīt tādā konstruktīvā veidā, kas var celt, nevis vēl vairāk graut, uh, Mums Ruta, man piedodiet Māra no piņķiem raksta, paldies par izsmeļošām katehēzēm, es vairāk pievēršos bībeles psalmu lasīšanai un arī lūdzos paldies Māra par tavu dalīšanos un tik tiešām arī tad šie psalmi, ko varam lasīt, lielā satraukumā ir, ko mēs vakar pārunājam, tie ir daži 23. psalms, 27., 34., 46. 51., 61., 91., 103. un 121. psalms, ko mēs varam lasīt un lūgt Dievam šo mieru sirdī. Un paldies arī mūsu anonīmajam klausītājam, kurš saka, ka ir taisnība, ka daudz kur pasaulē notiek karš un nepārtraukti ir kā šis, šie konflikti, kas ir absurdi, Bet Ukrainas karš mūs satrauc vairāk nevis tāpēc, ka kādam ir paziņa Krievijā vai Ukrainā, bet šis karš mūs uztrauc nesamērojami vairāk tādēļ, ka tas ir absolūti cita mēroga karš, kurš neskar mazas vietējās bandas vai eksotiskas kultūras, kurām risināt attiecības savā starpā kopš laika gala ir bijis pieņemami ar varu un spēku. Šodienas karš notiek Eiropā, to ir uzsākusi lielvalsts un iekarot un atgriezt pasaules karti, kārta, kartes robežas, kas bija pirms 1997. gada un piedevām draud ar atomkaru, tāpēc nenonivelēsim lūdzu visu līdz primitivismam. Jā, nu, mūsu nodoms noteikti nebija kaut ko nonivelēt, mūsu nodoms bija vienkārši atgādināt par to, ka jebkura uh, dzīvība ir uh, svēta un jebkura dzīvības zaudēšana ir traģēdija – Un eh, līdzīgi kā mēs pārdzīvojam par Ukrainu, mums ir arī jāpārdzīvo par visiem tiem kariem, kuri nav, nu varbūt viņi ir lokālāki, bet eh, tāpat tur mirst eh, simtiem tūkstošu cilvēku un miljoniem cilvēku ir spiesti pamest mājas. Tā kā ir, jā, jebkura, jebkura traģēdija ir traģēdija, jebkura cilvēka aiziešana šī naida dēļ ir vairāk jau pārāk daudz um, lai mēs arī tad, protams, neaizmirstam šos brāļus un māsas, kas cieš visā pasaulē. Tad, prieste Rodion, tad ko mēs varam secināt no šīs dienas sarunas? Es secinu to, ka mēs nedrīkstam būt pārsteidzīgi, nedrīkstam nodarboties ar raganu medībām, kurš pie kā ir vainīgs, jāmācās tad saglabāt mieru un Uh, izvērtēt situāciju un uh, skatīties, kā mēs varam konstruktīvi rīkoties un neļaut uh, manipulēt ar savām vērtībām un izmantot tās, lai tagad nostātos pret kādu ļaužu grupu bez izšķiršanas. Man sanāca ļoti daudz ne, varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs varam, jā, kaut ko darīt, būt proaktīvi. Es domāju, mēs arī ļoti skaidra veidā to darīsim, īpaši rītdien, kad pāvis mūs aicina, aicina visu pasauli lūgties un gavēt. Gavēnis ir sirds attīrīšana, arī tā ir atteikšanās, tā ir uh, cīņa ar uh, visiem tiem impulsiem, kas mūsu dabā rodas, uh, ar tām emocijām, kas mums grib raustīt pa labi un pa kreisi. Un uh, mēs sakam, jā mieram, taisnīgumam, e, mīlestībai. Nezinu, tas e, varbūt dažam var izklausīties pārāk naivi. Tā kā naivi, jā, bet e, tikai tas, tikai, tikai tas uzvar, jā. Kas, kā teica Boļuslavs Loskans, viņam jautāja, jā. Kā, kāpēc tu smaidi, ka tu sēdi, ka tu nevainīgi cieti? nu, te, tevi mo, mokā, ja? tu, ka, te, ka viņu turēja NKVD pagrabos. Eh, un viņš teica, eh, tāpēc, ka es esmu brīvs, tāpēc, ka es esmu brīvs, es iekšē esmu brīvs, jo taisnīgums manā pusē. Un kā viņš teica arī vēstuli vecākiem, eh, neļausimies atriebības jūtam, jo ja mēs tam ļausimies, tad mēs arī kļūsim par fanātīkiem. Es domāju, šie vārdi kā nekād atkal ir aktuāli arī mums. Arī mums. Jā, tad uh, nekļūsim par fanātiķiem un uh, centīsimies tad uh, saglabāt mieru, lūdzot Dieva palīdzību, Dieva atbalstu uh, tajā visā, gan sev, uh, gan uh, Ukraiņiem, gan arī tad uh, lūdzot par uh, Putina, Kremļa atgriešanos, lai tad ir iespēja nožēlot grēkus un, un labot nodarīto, lai viss šis neprāts arī beidzās. Varam atcerēties arī pāvesta Franciska iespaidīgo žestu, ja tas nemaldos bija Sudānas līderiem skūpstot kājas, lai tiek pārtraukta šī, šī asins izliešana, kas ir bijusi ļoti, ļoti spēcīgs žests. Um, Tā vietā, lai nosodītu, lai kratītu ar pirkstu, pāvests pazemīgi lūdz atgriešanos šiem cilvēkiem un meklēt mieru, un tad arī mācīsimies paši saglabāt mieru un vairot mieru, rūpējoties tad par to, lai netiktu notiesāti cilvēki vienkārši salikti tādās kaut kādās kategorijās, ka mēs tiešām tad arī rūpīgi, rūpīgi sakot un arī tad uh, jā, lai, lai rūpēs par kopējo labumu, mēs neļaujam manipulēt ar mūsu vērtībām, ar mūsu sirdsapziņu. Tiem, kas sakal mēģina kādas savas intereses uh, balstīt mūsu vērtībās. Priester Rodion, liels, liels paldies par tavu klātbūtni šajā raidījumā un varu arī tad pateikt priekšā mūsu klausītājiem, ka mēs rīt tik tiešām arī veltīsim šo dienu lūkšanai un gavēnim par